Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju pokorno i ponizno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju blagodat prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, ono znanje od kojeg ćemo se okoristiti u svome životu, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Prije samog početka s najavljenom temom, Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti i smiluje se našoj sestri koja je preselila ovih dana, da joj oprosti njene grijehe, da joj se smiluje i uvede u džennet u najbolje društvo vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih. I danas ako Bog da sve sastavi s njima u džennetu. A zatim večera su za Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu kao što ste mogli pročitati, govorit o propisima talaka, odnosno razvoda braka. Odnosno razvoda braka. Ova tema je i tekako velika i kako velika i te kako ozbiljna. Gledajući današnju situaciju mnogih muslimana i te kako i te kako potrebna. Pa večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu pokušaću da vam kažem ono što je najbitnije za vas da to poznajete. Dakle, pitanja iz razvoda braka koja treba da poznaje svaki vjernik i svaka vjernica – ono što je najbitnije da znate. Pokušat ću koliko sam u mogućnosti, koliko Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli dakle, da to bude što je god moguće jeli, jasnije, jeli, po tačkama ako Bog da poredati, da bi to ostalo jeli, što je god moguće više kod vas zabilježeno ili u vašim glavama zapamćeno. Pa dakle, pa dakle, kod govora o talaku, o razvodu braka, kod govora o razvodu braka postoje osnovna pitanja. Tih pitanja je šest. Dakle, šest većih, krupnih pitanja koja mora da poznaje sve jedan vjernik i vjernica. Pa dakle, prvo pitanje jeste značenje talaka, razvoda braka, njegova propisanost i njegova mudrost – Zatim drugo pitanje jeste propis samog razvoda braka i u čijoj ruci se nalazi razvod braka. Ko je taj koji daje razvod braka? Treće pitanje jesu riječi kojima dolazi do razvoda braka. Kada se kažu dotične riječi, nakon toga dolazi do razvoda braka. Koje su te riječi, na koji način se govori? Zatim četvrto pitanje, ispravan način razvoda braka, na koji način je ispravno razvesti se. Peto pitanje, zabranjeni način razvoda braka i šesto pitanje, vraćanje puštene i razvedene supruge. Dakle, kada se govori o talako, o razvodu braka, uglavnom trebalo bi govoriti o ovih šest pitanja i dobro ih ponavljati, i obnavljati. Dakle, značenje propisanost i mudrost razvoda braka, zatim sam propis razvoda braka i u čioj ruce nalazi taj razvod braka, riječi uslijed kojih dolazi do razvoda braka, ispravan način razvoda braka, zabranjen način razvoda braka i vraćanje puštene, razvedene supruge. Pa ćemo ići ako Bog da ovim tačkama jeli, postepeno i pojašnjavati ih. Dakle, prije svega razvod braka – razvod braka, njegovo značenje. U arapskom jeziku, kao što ste pročitali i možete čuti, kaže se dakle za talak, za razvod braka kaže se talak. At talak jeste razvod braka. U arapskom jeziku, u arapskom jeziku, u riječnicima arapskog jezika naći ćete dakle pod ovom riječju at talak da ona ima mnogo brojna značenja, dakle puštanje, udaljavanje, odstranjivanje, prekidanje i slično. Što se tiče dakle značenja talaka, u šerijatu, u fikskim knjigama, kaže se dakle da je to firaku zauđe bi hilli qajdin nikah ev ba'dihi bi lafzin mahsus. Dakle, puštanje supruge, kidanjem bračnog ugovora u potpunosti ili djelomično određenim riječima. Dakle, pod razvodom braka misli se na puštanje supruge prekidanjem bračnog ugovora potpuno ili djelomično s određenim riječima. Na propisanost razvoda braka ukazuju brojni šerijatski tekstovi, kako iz Kur'ana, tako iz hadisa, i islamski učenjaci su složni da razvod braka ima osnove u šerijatu, ima osnove u islamu, dakle propisanje. Od kuranskih ajeta koji govore o propisanosti razvoda braka jesu i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-Baqara, 229. ajet, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala spominje talak. Dakle, brojni su kuranski ajeti u kojima se spominje riječ talak, razvod braka. Pa jedan od tih kuranskih ajeta jeste i ovaj 229. ajet sure Al-Baqara u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala At talaku marretan, fa imsakum bi ma'rufin, au tesrihum bi ihsan. Talak biva dva puta, pa nakon toga ili biva lijepo zadržavanje supruge ili lijepo puštanje. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوب One žene koje su puštene, njihov pričak, njihov idet traje tri mjesečna pranja. Dakle, وَالْمُطَلَّقَاتُ One žene koje su razvedene. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ajetu sure At-Talaq. Dakle, cijelu suru Allah subhanahu wa ta'ala naslovio je ovim imenom At-Talaq. Pa u prvom ajetu te istoimene sure kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhan nebiju iza tallaktumun nisa fa tallikuhunne li'iddatihin O vjerovjesniče, kada puštate, razvodite svoje supruge, onda ih razvodite kada su čiste. Dakle, vodite računa o njihovom iddetu. I brojni drugi kuranski ajeti, možete naći dakle brojne te ajete i propise razvoda braka, talaka u suri El Bekara i dakle u ovoj suri talak. Također brojni su hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima se spominju jeli, situacije oko razvoda braka, kako su pojedini ashabi razvodili svoje supruge, pa ih Allahov poslanika alihi salatu wasalam podučavao je li to ispravan način ili nije. Jedan od tih hadisa jeste i hadis Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, kojeg bilježe Buhari i Muslim, dakle hadis je vjerodostan bez imalo sumnje, u tom hadisu se navodi da je Ibn Omer radijallahu anhuma pustio svoju suprugu u vremenu hajda, kada je ona imala menstruaciju. Pa je o tome njegov babo Omer, radijallahu anhu obavijestio Allahov poslanika alihi salatu wasalam i Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasalam je rekao Omeru da prenese svome sinu da vrati, da vrati svoju suprugu pa kada se ona očisti, kada dakle prođe hajd, kada prođe menstruacija, kada se očisti, neka ako želi da je zadrži, neka je zadrži, ako ne, onda neka je pusti i brojni drugi dakle hadisi u kojima se spominje propis razvoda braka. Istoga su islamski učenjaci dakle složni, islamski učenjaci su složni da dakle ovaj propis razvoda braka ima osnove u šerijatu, ima osnove u islamu. Dobro, kakva je mudrost tog razvoda braka? Poznato nam je dobro da šerijat, da islam brojnim svojim tekstovima postiče na brak. Otkud sada razvod braka? Postiče dakle na brak. I brojne koristi se nalaze u braku. To zaključujemo dakle iz šarijatskih tekstova i same dakle stvarnosti. Oni koji su oženjeni dobro to znaju. Na početku ovih naših predavanja spomenuli smo otprilike 10-11 tih koristi, koristi braka. Međutim, ukoliko te koristi izostanu, ukoliko umjesto ljubavi, samilosti, razumijevanja međusobnog u braku, bračnoj zajednici dođe do svađe, svakodnevne svađe, dođe do netrpeljivosti, dođe do mržnje, ne mogu se popraviti nikako odnosi, nanosi se time nepravda jednom od dva supružnika, tada islam također dolazi sa propisima razvoda braka. Kako se ne bi dalje činila nepravda nekome od supružnika? I zasigurno, dakle, razvod braka u takvim situacijama je Allahova milost. Allahova milost. Kao što je brak za one koji se boje da će upasti u nemoral, zinaluk, blud, oni koji imaju potrebe za potomstvom, oni koji mogu da uh, obskrbe jeli, i da se brinu o pojedinim porodicama nemaju potrebe za brakom, međutim mogu da izdržavaju određene porodice i od toga dakle imaju koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, kao što je dakle u tome Allahova milost isto tako kada dakle u braku dođe do problema, neprebrodivih problema, nepopravljivih problema, onda je od Allahove milosti zasigurno i razvod braka. Dakle, to je bilo prvo pitanje. Značenje brak, razvoda braka, propisanost razvoda braka i mudrost razvoda braka. Dakle, razvođenje, puštanje supruge prekidajući bračni ugovor u potpunosti ili djelomično određenim riječima. I brojni su kuranski ajeti i hadisi u kojima se spominje razvod braka i njegovi propisi. Islamski učenjaci su složni da taj propis postoji u islamu, da ima osnove i mudrost je razvoda braka ona koja je spomenuta. Zatim drugo pitanje ako je dakle propisan razvod braka, ako ima osnove u islamu, kakav je njegov propis? Kakav je njegov propis? Postoje određeni hadisi u kojima se spominje da je od svih dozvoljenih stvari Allahu subhanahu wa ta'ala najmrža razvod braka. Vjerovatno ste čuli taj hadis. Međutim, većina islamskih učenjaka kažu da je taj hadis slab. Da je taj hadis mnogo slab. Naprotiv, taj hadis uopšte nije spojenog lanca prenosilaca do Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, već je ispravnije da je mursel, dakle da je prekinutog lanca prenosilaca. Pa stoga se takvim hadisom i ne može dokazivati, kako kaže imam muslim u svome uvodu, u svome sahihu, da on i drugi učenjaci hadisa složni su da se mursel predanjima ne može dokazivati, da se mursel predanja ne mogu jeli, uzimati za dokaz. Pa dakle, taj hadis je slab. Iz toga, dakle, nije propis razvoda braka uvijek pokuđen nije uvijek pokuđen. Kao što je na početku kada smo govorili o braku i o propisu braka, kao što smo rekli da se može naći dakle u pet situacija, odnosno da brak može biti dozvoljen, da brak može biti preporučen, da brak može biti strogo naređen, da brak može biti strogo zabranjen i da brak može biti pokuđen, isto tako i razvod braka može biti dozvoljen, može biti preporučen, može biti obavezan, može biti zabranjen i može biti jeli, pokuđen. Pa, razvod braka je dozvoljen kada čovjek, kada muškarac, kada suprug osjeti antipatiju prema svojoj supruzi. Kada supruga na njegovo dobročinstvo uzvraća lošim dijelima, nezahvalnošću tada je muškarcu dozvoljno. On ne može da se strpi na tome, ne može da živi pored takve supruge, tada mu je dozvoljeno da svojoj supruzi dadne razvod braka. Ukoliko s druge strane supruga osjeti antipatiju prema svome suprugu, on na njeno dobročinstvo ne, uz, ne uzvraća lijepim ponašanjem, ne vodi brigu o njoj, ona se boji da zbog toga te antipatije neće moći ispunjavati svoje obaveze prema njemu. I slično, tada supruga traži od svoga supruga, od svoga muža traži razvod braka i njemu je tada mustahab, njemu je tada preporučeno da se odazove njenom zahtjevu. Dakle, ukoliko dođe sa ženine strane iz opravdanog razloga da ona traži razvod braka iz opravdanog razloga, tada je mužu mustahab preporučeno dakle, da se odazove njenom zahtjevu i da, je, da joj dadne razvod braka. Razvod braka je strogo zabranjen u određenim vremenima i na određeni način kao što će doći o tome jeli, govor u onoj našoj petoj tačci kada je zabranjeno i na koji način dati razvod braka. Razvod braka biva obavezan biva obavezan kada, na primjer, suprug, muž, uvidi, sazna da njegova žena čini nemoral zinalog s drugim ljudima i da ne prestaje s tim. Neka je se od toga, već ustrajava u tome. Pa mu je obaveza da takvoj supruzi da dne razvod braka kako ne bi bio od dejutha, da dejuta, onoga koji nije ljubomoran na svoju porodicu. A s takvom osobom sutra Allah subhanahu wa ta'ala neće lijepo razgovarati, neće je lijepo pogledati, neće je lijepo osloviti i uvešće je u džahennem. On je obavezan takvoj ženi da dadne razvod braka kako se ne bi pomiješalo dakle, srodstvo tog djeteta koje je rođeno iz zinaluka s njegovim jeli. Također, jeli, ukoliko žena ne ustrajava u obavljanju islamskih obaveza, žena ne obavlja namaz i ne želi da obavlja namaz, ne popravlja se u tom pogledu, obaveza je muškarcu da dadne razvod braka takvoj suprze. Također, ukoliko se muškarac zavjetuje, muž se zavjetuje da neće prilaziti svojoj supruzi četiri mjeseca ili više od toga, neće imati odnos s njom. Čovjek se zavjetuje da neće nikako imati odnos sa svojom suprugom. Muškarac, muž se zavjetuje da neće imati odnos sa svojom suprugom. Pa kada istekne četiri mjeseca, tada mu je obaveza da učini jedno od dvoga. Ili da priđe svojoj supruzi da ima odnos s njom, ili da joj dadne razvod braka. Ukoliko odbije da ima odnos s njom, tada mu je također obaveza da dadne razvod braka i kada je mekruh pokuđeno dati razvod braka, pokuđeno je po većini islamskih učenjaka, naprotiv Ibnu Hubeira rahimehullahu ta'ala spominje složnost islamskih učenjaka da je pokuđeno dati razvod braka supruzi ukoliko dakle nema nikakvog povoda za to. Dakle, stanje u porodici je zadovoljavajuće, nema nikakvih problema, nema nikakvog opravdanog razloga da se takva supruga pusti, tada po većini islamskih učenjaka je pokuđeno takvoj supruzi dati razvod braka, dok od Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, u takvoj situaciji je haram, strogo zabranjeno razvesti suprugu. Dakle, nema nikakvog opravdanog razloga za to. Dakle, to je što se tiče propisa razvoda braka. Može biti dozvoljen, može biti preporučen, može biti strogo naređen, može biti strogo zabranjen i može biti pokuđen. Iz ovih svih situacija vidjeli ste, mogli ste uočiti i zaključiti da uglavnom razvod braka daje muž. Dakle, razvod braka se nalazi u ruci muža, supruga u njegovoj ruci, on je taj. Čak dakle i u onoj drugoj situaciji kada je mu stehbe preporučeno, kada supruga traži razvod braka iz opravdanog razloga, boji se da neće moći izdržavati svoje, izvršavati svoje obaveze prema svome suprugu ili muž se ne odnosi prema njoj kako treba ili muž zapostavlja je li vjeru i slično, ona traži razvod braka od svoga supruga, a na njemu je mustehab, dakle njemu je preporučeno da se odazove i da joj udovolji njenom zahtjevu i da joj dadne razvod braka. Dakle, razvod braka nalazi se u ruci muškarca, u ruci muža. Pa, ispravno je da razvod braka dođe od muža, od muža dakle osobe koja je u braku, osobe koja je u braku. Zašto kažem ovo? Zašto kažem ovo? Da li je moguće da dadne razvod braka čovjek, muškarac koji nije u braku? Šta mislite? Da li je moguće da razvod braka, da talak dadne čovjek, da pusti ženu, onaj koji nije u braku uopće? Nije moguće, je li tako? Tamam. I došlo je u hadisu La talaka illa ba'da nikah. Nema razvoda braka osim nakon braka. Osim nakon braka. I to je jasno. Svi ćemo se složiti. Međutim, postoji kod komentara ovog hadisa. Večeras govorimo je li kroz fik, ne govorimo kroz komentar hadisa. Međutim, kod komentara ovog hadisa La talaka illa ba'da nikah. Nema razvoda braka osim nakon braka spominju se određene situacije. Koje? Na primjer, da čovjek prije nego što stupi u brak, prije nego što se oženi, muškarac, da kaže, ukoliko se oženim iz te i te porodice, pustit ću suprugu, pustit ću ženu. Ukoliko se oženim iz te i te porodice, pustit ću ženu. Pa čovjek se i oženi iz te porodice, da li dakle mora pustiti ženu, da li mora doći do razvoda braka i slično. Dakle, ispravno je da nema svejedno da li se čovjek zavjetovao, da li čovjek dakle dao obećanje da će pustiti suprugu ukoliko se oženi od toga i toga, je li ispravno je da dakle razvod braka tek nastupa u braku. Nakon što je čovjek stupio u brak, tada kada dadne razvod braka, dakle, dolazi do razvoda braka. Zatim, taj muž mora biti punoljetan, mora biti umno sposoban. Mora biti umno sposoban, mora dakle da svjesno ne pod prisilom dadne razvod braka. Mora biti punoljetan, mora biti je li umno sposoban zbog hadisa vama dobro poznatog hadisa da je pero podignuto iznad trojice. Pa jedan od te trojice jeste i onaj koji je maloljetan sve dok ne postane punoljetan i onaj koji je međnun, onaj koji je lud sve dok dakle ne dođe sebi. Sve dok ne dođe sebi. Ili onaj koji je izgubio jeli, razum s ovim ili onim sve dok jeli, njegova se razum ne vrati njemu. Pa ovdje kod ovog detalja postavlja se pitanje. Postavlja se pitanje da li je ispravan razvod braka kojeg dadne pijana osoba, čovjek u pijanom stanju, dadne razvod braka, da li je validan, ispravan njegov razvod braka? Čovjek se napio u potpuno pijanom stanju i pusti suprugu. Dadne joj razvod braka. Da li dolazi do razvoda braka? Šta mislite? Da li je ispravan razvod braka? Ha, vaše mišljenje ne. On je neuračunljiv, tamam. Međutim, džumhur, većina islamskih učenjaka, kažu da dolazi do razvoda braka. Da znate, dakle, stavove. Da dolazi do razvoda braka. Džumhur, većina islamskih učenjaka, stava je da dolazi do razvoda braka. Kažu, on je sam sebe doveo u takvo stanje. Pa treba da snosi posljedice. On je sam sebe doveo u takvo stanje i poznato mu je da kada se napije, da ne razmišlja svojom glavom, da je neuračunljiv, da govori svašta, to mu je poznato, pa neka snosi sam svoje posljedice. Međutim, na drugoj strani pojedini islamski učenjaci, poput Ibnu Tajmije, Ibnu Al-Qaima, Rahmetullahi ta'ala aleihima i drugih učenjaka u naše vrijeme, jeli, stava su da razvod braka koji dođe od strane pijane osobe, da se dakle ne broji. Pa kažu, njegovo stanje je naprotiv teže dakle od jeli čovjeka na primjer koji koji spava jeli u prethodnom hadisu kalem pero je podignuto iznad tri osobe iznad spavača sve dok se ne probudi iznad maloljetne osobe sve dok ne postane punoljetna i dakle iznad lude osobe sve dok joj se razum ne vrati ili jeli slično pa kažu ako je kalem podignut ako je pero podignuto od spavača sve dok se ne probudi stanje pijane osobe je kako teže, jer ti onoga koji spava možeš za izvjesno vrijeme probuditi, dok dakle pijanu osobu, ona koja se dobro napila, ne može dakle da dođe sebi sve dok ne prođe njeno vrijeme. A kaže to što vi kažete da on treba da snosi svoje posljedice zbog toga što se on napio, postoji dakle šerijatske kazne za alkoholu postoje, šarijat je odredio kaznu za alkohol, pa ne možete vi još od sebe, dakle, da propisujete kazne. Šerijat je odredio 40 ili 80 udaraca bićem za konzumiranje alkohola, a ne možete sad vi još dakle određivati od sebe kazne. Tako da je Allah najbolje zna ispravnije mišljenje i mišljenje većine danas učenjaka da ukoliko pijana osoba dadne razvod braka, da takav razvod braka nije validan, do njega ne dolazi. Dakle, taj razvod braka mora da bude od strane muža, punoljetnog, umno sposobnog, onog koji je pri pameti i onoga koji daje razvod braka svjesno, odnosno slobodno, bez ikakve prisile jer je došlo u hadisu, iako oko tog hadisa dakle ima malo govora, došlo je u hadisu inna Allahe teđaveze an ummati al hata'a wan nisyana wa mestukrihu alayh. Kaže Allahu poslanik alihi salocam, u istinu Allah subhanahu wa ta'ala prelazi mome ummetu ono što učine iz pogreške, iz zaborava i onoga na što budu prisiljeni. Prisiljeni. Pa dakle, razvod braka dolazi od muža, dolazi od punoljetnog, umno sposobnog, onoga koji je pri pameti, pri razumu i dakle i onoga koji je slobodan u svome izboru, a ne dolazi od strane nekoga koji nije muž, od strane djeteta, od strane osobe koja nije pri pameti i slično. I slična je situacija, jeli da ne spominjem, ukoliko dođe do razvoda braka u velikoj srđbi, njegova situacija je slična je li kao ovoga koji nije pri ili koji je u pijanom stanju. Ukoliko muškarac, muž koji je u velikoj sržbi, dadne razvod braka, ne zna dakle šta govori, posvađa se sa svojom suprugom, toliko se posvađa da ne može kontrolirati jeli sobom i u takvom stanju izrekne riječi talaka, razvoda braka, tada dakle ne dolazi, pa ispravnije mišljenju, ne dolazi do razvoda braka. Dakle, to je drugo pitanje propis razvoda braka i od strane koga dolazi razvod braka. Vama kad bude mnogo i kad bude teško, za zadalje jeli, pratiti, slobodno recite. Zatim treće pitanje je riječi uslijed kojih dolazi do razvoda braka. Riječi koje kada se kažu, nakon njih dolazi do razvoda braka. Nastupa razvod braka talak. Pa postoje dvije vrste riječi postoje dvije vrste riječi. Postoje jasne, nedvosmislene, direktne riječi koje dakle jasno ukazuju na razvod braka. Poput da muž kaže svojoj supruzi ja te puštam, ja te razvodim ili puštena si, razvedena si. Dakle, jasne riječi. Njima se ne može namjeravati ništa drugo. Potpuno jasne, nedvosmislene. Puštena si, razvodim te, razvedena si i slično. I postoje, dakle, dvosmislene riječi. Riječi koje nisu tako jasne, koje nisu, dakle, direktne, ne ukazuju direktno na razvod braka. Poput riječi, idi svojima, pokri se, ono što je bilo između mene i tebe više toga nema. Nemam potrebe za tobom i slično. Ovakve riječi nisu jasne pokriji se, možda trebamo negdje izaći ali iz kuće pa pokriji se. Idi svojima, posjeti malo svoje i slično. Dakle, nisu jasne. Ha. Dakle, može se razvod braka dati jasnim, nedvosmislenim i dakle nejasnim dvosmislenim riječima. Pa razlika između ove dvije vrste riječi jeste ta što ukoliko ako muškarac, dakle, ukoliko muž kaže svojoj supruzi ove riječi, jasne riječi, puštena si, razvedena si, makar on namjeravao nešto drugo, ne namjeravao razvod braka, dolazi do razvoda braka. Ukoliko kaže svojoj supruzi, puštena si, razvedena si, ne može se više pravdati i govoriti, ja nisam mislio, ja nisam nijetio, namjeravao razvod braka, ne može se pravdati. Ukoliko kaže ovim jasnim, dakle, nedvosmislenim riječima. Međutim, ako kaže, dakle, nejasne riječi, pokri se, idi svojima, među nama nema više onoga što je bilo i slično, ukoliko kaže takve riječi i supruga čuje takve riječi od svoga muža, treba da ga pita da li njima namjerava razvod braka. Dakle, uz ovakve nejasne, dvosmislene riječi mora da postoji nijet, mora da postoji dakle nije namjera, da se pita šta je namjeravao takvim riječima, da li doista ona je njemu zabranjena, on ju je pustio, razveo je pa treba da se pokrije pred njim i slično, ili dakle nije namjeravao uopće razvod, razvod braka. Dakle, do razvoda braka dolazi na ovakav način, dolazi na ovakav način, da se kažu jasne riječi i ne može se, kada se takve riječi izgovore, ne može se čovjek pravdati više namjerom, nijetom i ukoliko kaže nejasne, dvosmislene riječi koje mogu da znače i razvod braka, mogu da znače i nešto drugo, tada se muž pita za namjeru šta je namjeravao takvim riječima. I također, do razvoda braka može doći pisanjem jeli, pisma, slanjem poruke i slično. Dakle, ne mora da se izgovore riječi, može muškarac možda bude na putovanju, pa da pošalje pismo ili da pošalje poruku. Ukoliko se jasno zna dakle, da je to njegova poruka, on stoji za toga ili postoje još bolje jeli, svjedoci koji svjedoče da je on poslao tu poruku, nakon toga dolazi do razvoda braka. Jer je došlo u hadisu Allahov poslanika alihi salatu oslam da je rekao doista Allah subhanahu wa ta'ala prelazi mome ummetu ono o čemu razmišljaju njihove duše, sve dok ne postupe po tome, sve dok ne urade nešto po tome ili dok ne progovore ili dok ne progovore. Pa islamski učenjaci, pojedini islamski učenjaci, ovaj hadis su također svrstali tamo u poglavlje, dakle, razvoda braka i kažu, ukoliko čovjek razmišlja o razvodu braka, pa uradi nešto po tom pitanju. Dakle, napiše pismo, napiše poruku ili te kerleme progovori jasno, je li kaže svojoj supruzi u lice, nakon toga dakle dolazi do razvoda, dolazi do razvoda brak. Dakle, treće pitanje je ovo. Prvo pitanje da ponovimo, dakle u prvom pitanju značenje razvoda braka, njegova propisanost kroz kuranske hadijske tekstove i složnost islamskih učenjaka i mudrost razvoda braka, zatim drugo pitanje sam propis razvoda braka i od koga dolazi razvod braka i ovo treće pitanje kojim riječima dolazi do razvoda braka, jasnim kada nema nijeta, kada nije potreban nijet i dakle nejasnim dvosmislenim kada se mora pitati za nijet. Zatim, ispravan propisan način davanja razvoda braka. Dakle, ako je već stanje takvo, ne može se popraviti stanje među supružnicima, u daljem životu čini se nepravda jednom od dva supružnika, tada, dakle, treba pristupiti razvodu braka na ispravan način. Dati razvod braka na ispravan način znači voditi računa o dvije stvari – od dvije stvari. Da bi razvod braka bio ispravan, moraju dakle biti ispunjene ove dvije stvari. A to je da muž pusti svoju suprugu u stanju kada je ona čista, u vremenu kada je ona čista. Čista od hajda, čista od nifasa, dakle od menstruacije ili dakle onog perioda poslije porođaja i ukoliko je žena dakle u trudnoći. Ukoliko je žena u trudnoći. Dakle, pušta se žena kada je čista od hajza i nifasa i kada je dakle u trudnoći. Pouzdano se zna za njenu trudnoću. Ustanovila se trudnoća. Dakle, ne smije pustiti ženu u hajzu, ne smije pustiti ženu u nifasu, ne smije pustiti ženu nakon što je imao odnos s njom i ne zna se je li žena zatrudnula iz tog odnosa, je li se ustanovila trudnoća ili ne dakle mora da pusti suprugu da je ona i zna se pouzdano da je ona čista od hajza ni fasa i dakle da nije imao odnos s njom ukoliko je imao odnos s njom mora dakle da se ustanovi trudnoća dakle mora se voditi o tome i mora se voditi računa o broju razvoda braka koji se daju o broju razvoda braka koji se daju odnosno da muž kada već mora da pusti suprugu kada mora već da pusti suprugu. Dakle, i ovo je zadnja, dakle, ta a, odgojena mjera, odnosno nema više života među njima i tada se, dakle, daje razvod braka. Pojedini današnji, jeli, muslimani žele da odgoje svoju suprugu pa odmah na početku da dokažu ko je glava, ko je je li gazda, odmah na početku dadnu jedan razvod braka svojoj supruzi da vide je li žene koja je dakle glava, koja je vođa, da može onda postupa s njom što hoće. Dakle, to čine maloumnici, to čine maloumnici. Razvod braka je propisan onda kada već na kraju nema više života među supružnicima, a nikakva to nije odgojna jeli, mjera. Pa dakle, treba voditi računa da je supruga čista i treba voditi računa o broju razvoda braka, talaka koji se daju, odnosno da muž kada već mora da dadne razvod braka, da dadne dakle jedan razvod braka. Kada hoće da pusti suprugu da kaže ja te puštam, ja te sada razvodim, a ne da joj kaže puštam te, puštam te, puštam te ili ja te pušta, puštam odma tri puta, ja te razvodim odma tri puta. Dakle, to nije propisano. To nije propisano. Već je propisano da se supruzi dadne jedan razvod braka i nakon toga da se ona prepusti dakle tom iddetu pričeku. Pa u tom pričeku može da vrati jeli, svoju suprugu ili dakle da pusti da taj iddet istekne. Nije dozvoljeno mužu, kao što nije dozvoljeno da odma da kaže svojoj supruzi dva ili tri jeli, razuda braka odmah u lice, isto tako nije mu dozvoljeno da u toku iddeta nije vratio svoju suprugu nije vratio svoju suprugu, a da joj opet, ne znam, kroz dva, tri dana kaže ti si puštena. Kroz tri, četiri dana opet kaže ti si puštena. Ne. Dakle, dadne jedan razvod braka i onda, dakle, ona je u pričeku, ona je u tom idetu. Ako je ne vrati, ako je ne vrati, nije mu dozvoljeno da u toku ta tri mjeseca opet joj kaže ti si puštena, ti si puštena. Već dakle, rekao je jedan put i gotovo. Došlo je dakle u prvom ajtu sure Talak, ja juhan nebiju, idha talaktumun nisa, fe talliku hunne li iddeti hinne. Dakle, o vjerovjesniče, kada puštate svoje supruge, onda pustite svoje supruge dakle u propisanom vremenu, u propisanom dakle, vremenu, kaže Ibn Abbas i mnogi jeli, komentatori Kur'ana, dakle u vremenu čistoće, u vremenu čistoće. I svi islamski učinjaci su složni ukoliko dođe do razvoda braka na ovakav način gdje se dakle vodi računa o čistoći i gdje se vodi računa o dakle izgovorenom broju razvoda braka talaka, dakle jednom, da je riječ o jednom razvodu braka, tada su svi složni da dolazi do razvoda braka. I dakle ovo je ispravan način braka razvoda braka na ovakav način. Da se kaže jedan put, ti si puštena, razvedena i da se vodi računa u kakvom stanju, vremenu se nalazi dakle ta supruga, da je čista od hajza, od nifasa, jeli, da muškarac, muž nije imao odnos s njom i nakon toga, jeli, odma sutradan ili prekostra, dadnio je razvod braka, a ne zna se dakle za njenu trudnoću. Dakle, to je četvrto pitanje ispravan način razvoda braka. Peto pitanje jeste suprotno, dakle neispravan način razvoda braka, haram, strogo zabranjen način razvoda braka. Tada, dakle, u ovim situacijama je strogo zabranjeno pustiti suprugu. Pa, dakle, kao u prethodnom, kao što je potrebno voditi računa o ovim jeli, dvijema stvarima ili ove dvije stvari, o ženinoj čistoći i broju razvoda braka, kod zabranjenog, strogo zabranjenog načina davanja razvoda braka, uh, ukoliko bude zapostavljeno jedno od ovoga dvoga, dakle tada je razvod braka strogo zabranjen. Dakle, ukoliko muž dadne svojoj supruzi, razvod braka kada je ona, dakle, u hajdu ili u nifasu, ili, dakle, imao je odnos s njom, a ne zna se za njenu trudnoću, ili joj odjedan put kaže ti si puštena, ti si puštena, ti si puštena, ili joj kaže danas ti si puštena, pa je ne vrati, pa joj kaže sutra ti si puštena, pa joj kaže preko sutra ti si puštena. Dakle, svejedno, da li joj je rekao od jedan put tri talaka ili dakle, kroz jedan ili dva dana, kaže joj ponovo jeli, da je ona puštena, jeli, do tri puta, takav način razvoda braka je novotarski, takav način razvoda braka je strogo, strogo zabranjen. Strogo zabranjen. Budući da je ovakav, strogo zabranjen, novotarski, nije propisan, islamski učenjaci se razilaze da li i na koji način, kakav način dolazi do razvoda braka, da li uopće, budući da je ovakav način razvoda braka strogo zabranjen. Ukoliko se ipak učini na ovakav način, pusti se supruga, da li dolazi do razvoda braka ili ne? Pa šta mislite vi? Ukoliko muž kaže svojoj supruzi od jedan put, puštam te tri puta od jedan put. Ti si puštena, puštena, puštena. Razvedena si, razvedena si, razvedena si. Od jedan put, ja te tri puta puštam sada. Da li dolazi do razvoda braka i da li žena postaje trajno zabranjena sve dok se ne uda za drugoga, pa je taj drugi pusti i onda može da se vrati prvom svome mužu. Ha. Pa opet, džumhur većina islamskih učenjaka. Kažu, ukoliko muž kaže svojoj supruzi ti si puštena, ti si puštena, ti si puštena, da ona njemu postaje zabranjena, ona njemu postaje zabranjena sve dok se ne uda za drugog, sve dok se ne uda za drugog muža, pa on je pusti ili umre, tada može ponovo da se vrati ali prvom mužu, da se uda za njega i kao dakle da nije ni živjela s njim, dakle počinje od početka život. Dok dakle pojedini islamski učenjaci, Ibn Taymiye, Ibn Al-Qayyim, e, šejh Mohamed Ibn Salih Usaymin i drugi, kažu dakle da ova tri razvoda braka računaju se kao jedan razvod braka. Dakle, dolazi do razvoda braka, međutim, računa se kao jedan, a ne tri. Dakle, računa se kao jedan i nakon toga teče ženin idet, priček, ali žena, dakle, nije je li trajno zabranjena uh, tom svom prvom mužu, ne mora se udavati za drugog. Već, dakle, računa se je li jednim razvodom braka. Zbog čega? Zbog čega? Zato što je došlo u hadisu Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam tri puta razvod braka dat tri puta od jedan put značio je jedan razvod braka, predstavljao je jedan razvod braka. Dakle, za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu sam, za vrijeme Ebu Bekra i prve dvije godine vladavine Omera radijallahu talan, hilafeta Omera radijallahu talan. Ukoliko bi čovjek rekao tri puta ženi od jedan put, dakle ti si puštena, puštena, puštena, razvedena si, razvedena si, razvedena si, to bi predstavljalo jedan razvod braka. Zatim, nakon ove dvije godine vladavine Omera radijallahu talan, ljudi su se počeli poigravati sa razvodom braka. Počeli su se poigravati sa razvodom braka. Pa je Omer radijallahu talan rekao, ljudi požuruju s onim u čemu su imali širine, u čemu su trebali da imaju strpljenja, nisu trebali da požuruju s tim. Pa kada bi im i mi požurili, pa je nakon toga Omer radijallahu talan izdao fetvu, izdao fetvu da ukoliko muž kaže svojoj supruzi odjedan put ti si puštena, puštena, puštena, da tada ta tri izgovorena talaka razvoda braka znači tri razvoda braka i žena prestaje biti supruga tom svom mužu sve dok se ne uda za drugog čovjeka pa on umre ili je pusti može nakon toga da se vrati prvom čovjeku. Ha. Pa dakle, džumhur, većina islamskih učenjaka uzela je ovaj propis Omera radijallahu talan dok pojedini islamski učenjaci su uzeli dakle onaj propis koji je vrijedio za vrijeme Allahovog poslanika alihi salusom Ebu Bekra i prve dvije godine vladavine Omera radijallahu Allahu talan, a ovu, ovaj propis od strane Omera su shvatili kao fetvu koja se može da mijenja. Bilo je, bilo je, bilo je dakle za vrijeme Allahovog poslanika alihi salusom. Ovaj hadis Ibn Abbas je dokaz da je bilo. Ibn Abbas radijallahu ta'ala nama kaže za vrijeme Allahovog poslanika alihi sallam tri izgovorena talaka od jedan put su značila jedan. A dakle, ovi islamski učenjaci koji kažu da tri u stvari predstavlja jedan razvod braka, kažu da je to dakle fetva od strane Omera radijallahu ta'ala koja može da se mijenja dakle jeli shodno situaciji i vremenu. Shodno situaciji jeli i vremenu. Dakle, nisu tu njegovu fetvu i taj njegov propis shvatili, dakle, propis koji dokida prethodni propis, već, dakle, fetvu shodno vremenu i situaciji. Dakle, dolazi do razvoda braka, jedan je razvod braka, ali dolazi do razvoda braka. Pojedini i braća muslimani i sestre muslimanke, desi se spor, desi se problem, svađa, izreknu se riječi talaka, razvoda braka, jasno, ti si puštena, ti si razvedena. Čak se zna desiti da to bude čak treći put, gotovo. Dakle, treći razvod braka i tada kaže suprug svojoj supruzi, ti si puštena, pa ona ode, ode svojima, ode kući, ode mami, pa ota posle javlja, zove telefonom i kaže, ti si pustio mene u menstruaciji, ja sam imala hajz, ti nisi znao za to, pa dakle taj razvod braka tvoj se ne računa, hajmo mi ponovo živjeti. Ne. Dakle, ukoliko i dođe do razvoda braka u hajzu, u nifasu, u dakle periodu kada je muž imao odnos sa svojom suprugom, ali se dakle ne zna je li e, žena ostala trudna iz tog odnosa ili ne, ukoliko se izreknu riječi talaka razvoda braka, dolazi do razvoda braka čovjek je griješan za to. Biće griješan zato što nije postupio je li na propisan ispravan šerijatski način da je pusti kada je čista, je li ali dolazi do razvoda braka, dolazi do razvoda braka zbog ako ste pratili, ako ste pratili na početku prvog hadisa kojeg sam spomenuo. Hadis Ibn Omera, radijallahu talanhuma, da je pustio svoju suprugu u menstruaciji, pa je došao njegov babo Omer, požalio se Allahom poslaniku, alihi salacom, na jeli, tu situaciju, pa je Allahov poslanik, sallallahu alihi wa alihi wasallame, rekao Omeru da poruči svome sinu da vrati svoju suprugu. A složit se, i tako su učenjaci zaključili, da vraćanje biva da vraćanje biva tek nakon nastupanja razvoda braka. Ne bi Allahov poslanik Alihi Salsam rekao neka je vrati da uopće i nije došlo do razvoda braka. Dakle, došlo je do razvoda braka pa neka je sada vrati. Da nije došlo do razvoda braka, da se to nije smatralo razvodom braka, rekao bi Allahov poslanik Alihi Salsam, ma neka nastavi s njom da živi, nema potrebe da je vraća, živi s njom. Jer trebamo razumjeti, možda dakle ovo da napomenem, da, bo, da biste bolje shvatili. Kad muž pusti svoju suprugu, prvi put, drugi put, dakle supruga boravi u njegovoj kući. Supruga boravi u njegovoj kući, ne ide tamo svojima, pa da je vraća od njenih. Pa dakle i Ibn Omer radijallahu talanuhuma kada je pustio svoju suprugu, ona je bila tu pored njega, nije otišla svojima, pa neka je vrati od njenih, ne. Dakle, neka je vrati sebi. Dakle, zasigurno je došlo, iako je Ibn Omer radijallahu talanhuma dao, dakle, u takvoj situaciji, u hajdu, u menstruaciji, dao razvod braka svojoj suprzi, došlo je do razvoda braka. Došlo je do razvoda braka. Pa dakle, dobro vodite računa o tome. Dakle, tih pet pitanja je prethodilo i ovo šesto pitanje, ako imate strpljenja, da ga poslušate, dakle, vraćanje supruge. Hoćemo li nastaviti? Dakle, šesto pitanje koje je bitno kod razvoda braka, talaka, jeste, dakle, rđa ili, dakle, vraćanje supruge. Dakle, vraćanje puštene, razvedene supruge, koja je, dakle, puštena jedan put ili dva puta, ili ono, kako se kaže, ali kod nas u prijevodu naših knjiga možete jeli naći opozivi razvod braka. Opozivi razvod braka jeste kada je žena puštena jedan put ili dva puta, dakle može je suprug ponovo vratiti. Za razliku od tog talaka ba ina neopozivog, kada ju je pustio jeli tri puta pa se ona mora udati jeli za jeli drugog čovjeka pa se vratiti ponovo njemu kada taj umre ili je pusti i slično. Dakle ovdje se govori o tom opozivom talaku. Kada je puštena žena tim opozivim talakom prvi ili drugi puta, muž je može vratiti sebi bez ponovnog pisanja ugovora, bez ponovnog pisanja bračnog ugovora. Dakle, pod ovim terminom ređa ili vraćanje misli se na vraćanje puštene i razvedene supruge koja je razvedena tim opozivim razvodom braka, vraćanje dakle u ponovno stanje bez dakle u ponovno bračno stanje bez novog bračnog ugovora. I dakle, o ovom propisu također govori Kur'an i sunnet, brojni su kur'anski ajti koji govore o tome. U suri Al-Baqare kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَاحًا A njihovi muževi imaju najveće pravo da ih vrate u iddetu, dok su one u iddetu, da ih vrate, jeli ako žele s njima, jeli da lijepo žive. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُفِ Kada pustite jeli, svoje supruge pa se one nalaze u idetu, onda ih jeli, možete vratiti ukoliko želite s njima lijepo da živite. I brojni drugi kuranski ajti koji govore o tome i hadisi, prethodni hadis Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, da je rekao Allahu poslanik alihi salacom za njega, neka vrati, neka vrati svoju suprugu. Taj hadis i brojni drugi hadisi u kojima se dakle spominje spominje vraćanje, vraćanje supruge. I mudrost ovog propisa, zašto postoji ovaj propis u islamu, mnogi jeli, muškarci znaju biti brzoplati, jeli, izreći razvod braka, pa poslije kada uvide jeli, te pogubne posljedice razvoda braka, pogotovo ako su u pitanju jeli, djeca, ako su djeca ostala iz tog razvoda braka, daje mu se jeli, prilika, ukoliko već nije treći razvod braka, ako je riječ o prvom ili drugom razvodu braka, daje mu se prilika da ponovo, dok je žena u idetu u ta, dakle, tri mjeseca, da je vrati, da je vrati sebi, jeli, da ponovo zajedno žive. Dakle, vrata su mu otvorena da ponovo živi s njom. Međutim, da bi to vraćanje bilo ispravno, da bi muž mogao vratiti svoju suprugu i s njom živjeti na ispravan halal način nakon što je razveo pustio, imaju određeni uvjeti, imaju određeni uslovi šartovi i dobro vodimo računa o njima. Dakle, da nije riječ o trećem razvodu braka, prvo, dakle, da nije riječ o trećem razvodu braka, da je supruga puštena jedan put ili dva puta, a ne tri puta. Ako je već puštena treći put, muž je ne može više sebi vratiti. I dobro vodimo računa. Počesto znaju doći pitanja, znamo čuti, uvjeriti se sami da je muž dao supruzi svojoj nebrojeno, je li talaka. Ni ona sama ne zna koliko više. I dalje žive. Je li? Pa dakle, treba voditi računa da nije došlo do trećeg razvoda braka. Ukoliko je nastupio treći razvod braka, muž ne može više vratiti tu ženu sebi, tu suprugu i s njom živjeti. Ona je njemu dakle zabranjena sve dok se ne uda za drugog čovjeka s ciljem da živi život s njim. A ne dakle da se uda za njega pa da sutra odma nakon što je imala odnos s njim, da sutra odma traži od njega razvod braka da bi se vratila jeli, prvom čovjeku i svojoj djeci. Ne. Dakle, ukoliko bi tako postupila, to ne bi bilo ispravno. Već dakle, treba da se uda za drugog čovjeka s ciljem da živi s njim. Dugotrajno. Dug život. Pa taj čovjek umre, taj muškarac umre, ili je pusti i on razvede iz određenih razloga, tada se ona može jeli, vratiti prvom svom čovjeku. Dakle, to je prvi uvjet, da nije riječ o trećem razvodu braka. Zatim, da ta žena koju je muž pustio, da je imao odnos s njom. Dakle, nakon što je zasnovao bračnu zajednicu s njom, nakon što je ušao u brak s njom, da je imao odnos s njom. Da je imao odnos s njom. Ukoliko je nakon odnosa razveo suprugu, može da je dakle vrati u tom pričeku, u tom ide to tri mjeseca. Međutim, ukoliko je odma nakon sklapanja braka, uvidio neke stvari pri toj ženi, ne sviđaju mu se i dadnio je odma razvod braka. Odma, dakle, nije imao odnos s njom, dadnio joj razvod braka. Pa se nakon toga pokaje i hoće da je vrati sebi. Ne može je vratiti sebi. Ne može je vratiti sebi. Zašto? Zašto? Tamam rekao jedan ili pet ili nije bitno. Ovo treba da znate. Žena s kojom njen muž nije imao odnos nakon sklapanja braka takva žena, kad joj se dadne razvod braka, ona nema ideta, nema pričeka. Zato muž nema šta više tu da čeka. Čim joj dadne razvod braka, a nije imao odnos s njom, dakle, ne znam, večeras ili danas se vjenčali, stupili u brak i odma muškarac, muž dao njoj razvod braka, nisu imali odnos pa kaže dao sam joj jedan put, mogu da je vratim, nisam joj dao tri puta, mogu da je vratim, ne može da je vrati. Zašto? Zato što ona nema ideta. Ona može odma da ide svojima. Ona nema ideta, ona nema pričeka. Dakle, da vodite računa. Došlo je u suri El Ahzab 49. ajetu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja i ljudi amenu, ida nekahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha." O vjernici, ovi koji vjerujete, kada se oženite vjernicama, zatim ih pustite prije nego što imate odnos s njima, vi nemate s njima više ništa one nemaju iddeta kojeg vi možete dakle čekati pa da ih dakle u tom iddetu vratite. Dakle, takva žena koja nije imala odnosa svojim suprugom, ona ukoliko joj se da razvod braka, ona nema iddeta, nema pričeka. Zatim, treći uvjet, da taj razvod braka koji je dat, taj razvod braka koji je dat da nije bio uz nadoknadu, odnosno sporazumni razvod braka kako se to na arapskom kaže, el hula. O tome ćemo ako Bog da govoriti sljedeći puta. Hula. Odnosno da je supruga tražila, ne može više da, ži, da živi sa svojim mužem i traži od njega daj mi razvod braka, ja ti vraćam tvoj vjenčani dar, mehr. Ja ti vraćam, ti me posti. I on je posti. Ukoliko je dao takvoj ženi razvod braka, on ne može da vrati više takvu ženu, on ne može da vrati, jeli, takvu ženu, koja se otkupila, ne može da vrati je bez njenog zadovoljstva i bez ponovnog pisanja jeli, bračnog ugovora. Ponovnog, dakle, sklapanja bračnog ugovora, traženje jeli, svjedoka, pitanje staratelja jeli, i ostalih uvjeta koji se moraju ispuniti da bi brak bio ispravan. Dakle, treći uvjet da bi vraćanje bilo ispravno jeste da nije riječ o sporazumnom razvodu braka. Zatim četvrti uvjet da su živjeli u ispravnom braku. Nakon toga došlo do ispravnog razvoda jeli braka. Nakon toga dakle može da je vrati. Ukoliko nisu živjeli u ispravnom braku i sam razvod braka je jeli neispravan i neispravno je i vraćanje jeli takve supruge, takve supruge. I peti uvjet da vrati svoju suprugu dok je ona u idetu. Dakle one žene koje imaju idet dakle, da je njen muž vrati dok je ona u pričeku u idetu, dakle ona tri mjeseca, da je vrati, da je vrati. Ukoliko istekne tri mjeseca, onda dakle ne može je vratiti osim dakle s njenim zadovoljstvom, dakle treba ona da bude zadovoljna, želi i ona da se vrati, želi i ona da se vrati njemu, ali ponovno ponovo dakle mora doći do pisanja bračnog ugovora, ponovo davanja mehra, ponovo je li pitanja staratelja, dakle i ostali uvjeti koji se moraju koji se moraju je li ispuniti. Dakle da ponovimo, da bi vraćanje supruge bilo ispravno, mora se voditi računa o sljedećim uvjetima da nije riječ o trećem razvodu braka, da dakle takva supruga da se s takvom suprugom ima odnos, nakon toga dakle je dat razvod braka, zatim da nije riječ o sporazumnom razvodu braka, dakle da se žena otkupila od svoga muža, da je da su živjeli u ispravnom jeli braku, došlo je dakle do razvoda braka i u tom slučaju je moguće vratiti suprugu i dakle peti uvjet da je supruga još uvijek u iddetu. Ukoliko je dakle ona u iddetu, je li u tom pričaku, može da je vrati. Ukoliko istekne iddet, ne može je vrati osim sa njenim zadovoljstvom. Na koji način biva vraćanje supruge? Na koji način biva vraćanje supruge? Biva jasno riječima, vraćam te ili vratio sam svoju suprugu da kaže drugima, da kaže svjedocima i slično. Ili da kaže svojoj supruzi vraćam te. Ili dakle da ima odnos sa svojom suprugom, da ima odnos i s njim namjerava vraćanje jeli, svoje supruge. Budući dakle da žena koju je muž pustio jedan put ili dva puta ima taj idet od tri mjeseca, taj idet priček, ona jeli, za to vrijeme boravi u njegovoj kući. Ne ide svojima, kao što je nažalost kod nas jeli praksa. Kod nas je praksa, posvađaju se muž i žena, odmah, jeli, on joj dadne razvod braka, ona se pokupi i ode svojima. Dakle, nije to ispravno. Po šerijatu, žena bi trebala da boravi pored jeli, svoga muža u njegovoj kući, iako joj je on dao razvod braka. Mudrost toga jeste što doista čovjek, ako dakle, želi da više ne živi sa takvom suprugom, tri mjeseca će proći, on se u kući neće osvrnuti na tu ženu dok ukoliko dakle onaj koji nije bio siguran, koji je bio brzoplet, izrekao je li riječi razda braka, pustio svoju suprugu, pa se sutra možda ili kroz sedam dana je li pokajati, a već mahalom bruji, već mahalom bruji, dakle pustio je tu, tu, znate kako kod nas haber nose brzo, je li pronesu taj haber, posvađali se, je li, slično, mahalom jeli bruji, sramota se pročila. Zato je dakle mudrost ovog propisa da supruga boravi, iako je puštena, iako je razvedena, da dakle boravi u kući svoga supruga ta tri mjeseca. Pa doista onaj čovjek koji želi da živi i dalje sa takvom suprugom, on će je dakle vratiti. Neće moći jeli biti tako kamen pored svoje supruge, prolaziti tri mjeseca ili je ne vratiti, jeli riječima, ili eventualno jeli odnos imati s njom. Dakle, ukoliko ima odnos sa svojom suprugom, razveo je, ima odnos, dakle, tim odnosom on mora namjeravati vraćanje supruge. Ukoliko ne bude namjeravao, onda mu je taj postupak haram. Onda mu je taj postupak haram. Kao što možete detaljnije, dakle, ovim propisima naći, jel, na stranci Elbejan u fetvama, jel, pitanjima i odgovorima. Dakle, vraćanje supruge biva ili riječima ili spolnim odnosom i islamski učenjaci kažu da taj spolni odnos njime se mora nijetiti vraćanje supruge. Vraćanje supruge. Od prilike, dakle, to je ono što treba da znaju vjernik i vjernica po pitanju razvoda braka, talaka. Postoje još određeni vidovi jeli, razvoda braka između jeli, muža i žene na određen specifičan način da čovjek sam sebi zabrani ženu, da čovjek se zavjetuje da neće prilasti svojoj supruzi, da se žena otkupi od svoga supruga, o tome ćemo ako Bog da jeli govoriti u našem sljedećem predavanju. Dakle, ako imate strpljenja, da ukratko ponovimo, ne bi vam dakle ostalo jeli, što više jeli, pri vama. Dakle, kod govora o razvodu braka talaka, uglavnom se govori o ovih šest bitnih pitanja, o značenju razvoda braka, o propisanosti razvoda braka i mudrosti razvoda braka, zatim ako je već dakle razvod braka propisan iako je u pojedinim situacijama to Allaha milost kakav je to propis razvoda braka pa smo rekli da može biti dozvoljen da može biti preporučen da može biti strogo naređen da može biti strogo zabranjen i da može biti mekruh jeli, pokuđen. Zatim vidjeli smo da razvod braka dolazi, talak dolazi od strane muža. To se nalazi u njegovoj ruci. Ne može žena sama otići od svoga muža. Ne. Ukoliko ona i ode, ukoliko dođe do problema svađe, žena ode od svoga muža, neka dobro zna da se ne smije udati za drugoga, makar i prošlo tri mjeseca, prošle tri godine ili više ako on nije dao razvod braka njoj. Ili ako se on nije pomirio s njenim odlaskom i prihvatio to kao razvod braka. Makar i ne rekao riječima ti si puštena, razvedena. Ali se složio. Žena otišla, pa neka si otišla. Sam u sebi. Jeli, neka si otišla, nema više života među nama. Makar dakle i ne pustio ženu, ali pomirio se s takvim stanjem, onda dolazi do razvoda braka. Ali ukoliko, ukoliko je žena otišla, nije joj muž dao razvod braka, neka dobro zna da ona nije puštena. I neka dobro znaju oni koji možda čuju, otišla je žena dakle od dotičnog muškarca, razvela se s njim, slobodna je ona, mož, mogu je drugi ženiti, neka dobro znaju da takva žena nije slobodna, nije puštena, nije razvedena i ukoliko neko želi da prosi takvu suprugu, neka se obrati njenom, jeli mužu, prethodnom mužu, da dobro ispita, moguće je da neke žene žele da promijene promjenu muža, ne mogu više da žive, pa na svaki način, pod svaku cijenu žele da se rastave jeli, od njega. Žao im je da vrate mehr, možda je mehr bio jeli, velik, nekoliko hiljada maraka ili desetina hiljada maraka, pa neće da se odskupe, već onako traže nekakvu jeli, situaciju da se desi u braku, da ona može otići. Međutim, kada govorimo na ovakvim sjelima, govorimo o propisima za vjernika i za vjernicu. Oni koji ne žele da postupaju po ovim propisima, za sad nas i ne interesuju. Jeli, to vi iskrena vjernica ne može učiniti. Ne može učiniti. Već ukoliko nema života sa mužem, do sadašnjim mužem, ona će jeli, njemu vratiti vjenčani dar, a tražiti od njega razvod braka i on će je pustiti, udovoljiti njenom zahtjevu. On sebi tražiti drugu suprugu, ona sebi tražiti jeli, drugog muža. Zatim, na osnovu kojih riječi dolazi do razvoda braka, rekli smo jasne i nejasne riječi, jasne riječi, puštena si, razvedena si, puštam te, razvodim te. Jeli, I kod ovih riječi, ukoliko muž kaže takve riječi svojoj supruzi, dakle, ne pita se za nijet. Jesi li ti stvarno nju htio da pustiš ili ne, si mislio nešto drugo, ne pita se. Riječi su sasvim jasne. I, dakle, nejasne, dvosmislene riječi, ako kaže, jeli pokri se, idi svojima ili slično, tada se pita za nit. Šta je namjeravao tim riječima? Da li je namjeravao da pusti svoju suprugu ili je namjeravao nešto drugo? Isprava na način razvod braka jeste da muž pusti svoju suprugu kada je ona čista od hajza, od nifasa, ne nalazi se u hajzu, niti u jeli, tom periodu nakon porođaja, dok joj ističe krv nifasa, ili dakle, e, da je žena u trudnoći. Ukoliko je u trudnoći, dakle, zna se za njenu trudnoću, može se takva žena pustiti. To je, dakle, ispravan način razvoda braka uz uslov, dakle, da pusti svoju suprugu samo jedan put, da kaže ti si puštena, ti si razvedena. Da ne kaže ti si puštena, puštena, puštena, ili danas kaže, pa sutra opet kaže ti si puštena, preko sutra kaže puštena, slično. Dakle, da dadne jedan razvod braka. Na drugoj strani, dakle, zabranjen je da je pusti u hajzu, u nifasu ili da je ima odnos s njom, a ne zna se za njenu trudnoću i da je pusti jeli, sa dva ili tri razloda braka od jedan put. I vidjeli smo dakle što se tiče vraćanja supruge, vraćanje supruge je propisano i to je Allahova jeli, milost, uz određene uvjete, to će vraćanje biti ispravno, dakle da nije riječ o trećem razvodu braka, da nije riječ o sporazumnom razvodu braka, da je s takvom suprugom muž jeli, imao odnos prije, da su živjeli u ispravnom jeli, braku i da je žena u idetu kada on želi da je vrati, da je ona još uvijek u idetu u pričeku u pričeku. I možda bi još jeli, trebalo spomenuti, dok je žena u idetu u pričeku, dakle, boravi ta tri mjeseca, u kući svoga muža, ona dakle, prema njoj je muž obavezan sve što je bio dakle obavezan i dok su bili u braku. Dakle, da je izdržava, da je hrani, da je obezbijedi jeli, e, odjeću, da je obezbijedi krov nad glavom, ne smije on istjerati jeli, iz kuće i slično. I isto tako, dakle, žena ne smije izlaziti iz muževe kuće bez njegove dozvole, zatim dok je ona u tom pričeku idetu i mu želi da je vrati u roku, dakle ta tri mjeseca, ona se ne pita za zadovoljstvo njeno. Želi ona nastaviti s njim ili ne želi. Dakle, u ta tri mjeseca muž da je, može da je vrati ili riječima, kao što smo rekli, ili da ima odnos s njom, jeli može da je vrati bez njena zadovoljstva, bez njene dozvole, jeli može da je vrati, ne mora pitati njenog staratelja i slično. Međutim, ukoliko istekne taj idet, isteknu tri mjeseca, tada mora je pitati, odnosno, dakle, ona više nije njegova žena, pa stoga, dakle, treba pitati nju, ako želi ponovo da je zaprosi, mora pitati nju za njeno zadovoljstvo, mora, dakle, tražiti je li dozvolilo staratelja i ostalo. Ekulu kavli hada, ustakfirali, velikom ustakfiru, innehu hvala gafuru rahim.